uma discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência, eles deram risada e falaram: O que, é? Logo você, logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela e partiu uma ódio, é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu uma ódio, é o Mandela. Fui, partiu uma ódio, é o Mandela. Fui, partiu uma ódio, é o Mandela. Fui, partiu uma ódio, é o Mandela. começou a discussão Mas é claro, nem dei atenção Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram o que, é o. logo você, logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Ui, partiu uma ódio, é o Mandela. Ui, partiu uma ódio, é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu uma ódio, é o Mandela. Ui, partiu uma ódio, é o Mandela. Ui, partiu uma ódio, é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu uma ódio, é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Quer andar de motoca? Senta novinha e pilota. Quer andar de motoca? Senta novinha e pilota. Vai.